Ne smijemo braću matati radi. Srca moraju biti otvorena. Zašto? Ti si onaj koji poziva poslaniku sallallahu alaihi sallam. Tvoje srce mora biti otvoreno. I uvijek ruka mora biti spremna. Ako on pruži prst, ti ruku odmah. Brati, ja se da se pomirimo. Šta da se pomirimo? Ženo koji tele. Sunet Ibrahim alaihi sallam. Ženo koji tele hoće da se izmirimo. Ti diži ruke grga odmah. بكيت يا ما بكيت من الفرح بعد الحزن Tu smo, gledamo se. Sutra će možda neko od nas ići svome gospodaru. Neko prekšta, ali sigurno, sigurno svi, ono ne ti daj da to melu. Svako živo biće na zemlji će smrt okusiti. Svako od nas čeka kabul. Ova sjena što se sad vidimo. I jesu upravo to. Za šta molimo gospodara da ovako zajedno sjedimo u džennetu. I da više ne poželimo. Kaže, ja sam poželio da vidim svog brata u Bosni. Ili ja kažem, poželio sam braću u Prizrenu, u Makedoniji, u Albaniji, u Crnoj Gori. Poželio sam svoje braću zbog čega? زاحت عن فؤاد موهن هما ثقيلا محكم الإطباق جمعت شتات الأهل بين ذويهم فإذا الجميع ببسمة وعناق فإذا الجميع ببسمة وعناق Dženetlija razmišlja o djelima i na Ako hoćemo da budemo sa njima, budemo. Ako hoćemo da se družimo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, budemo, izvolimo. Niko nas sami sebi bira. Sam sebi bira društvo. Svi putevi će biti zatrpani Ostaje samo put vjernika Soba vjernika جففت دمعا من الأحداق Hvala vam te barete votara koji nam je dao ovaj mjesec Ramazana u kome duše, one duše koje su 11 mjeseci robovanja Allahu te barete votara dobile kao poklon od uzvišenog stvoritelja da što bi rekli malo lakinu. I hvala mu na tome. Braćo moja i sestre, ono što mene kao roba Allahu posebno raduje I ono gdje najviše osjećam slast u ovom našem prelijepom islamu jeste druženje sa svojom braćom u vjeru. Zašto ovo govorim? Mi se ovdje družimo noćas nekakvi, neki pola sata ili sat i nema od nas nijednog koji neće izaći iz ovog mešida, a da ne poželi da se ponovo vidi sa svojom braćom. Zbog čega? Zato što je to realnost jedan od plodova kojeg imana kojeg nudi i apide kojeg nudi ova islam. A to je da osjetiš, da voliš brata samo Allah da ne da će drugo. Da nemaš, ja od vas nema ništa kao nivi od mene. Neki možda vidim prvi put, neki možda više, ali ono što nas spaja jedino je, braćo moja, islam. Jedino je ovaj predijepi islam koji tako mi Allah jedno vrijedi živjeti koje, za kojeg Allah mi jednom jedinom vredi da sve što imaš kod sebe, i život, i metak, sve što može da se uloži na putu uzdisanja, uzdisanja Allahove tebare, kada tada reči, jedan musliman kada dobije kao blod od onog imana kod sebe, a taj blod je šta? Upravo da radi za Allahu vjeru. Da ne se mišlo daješ 24 sata sve što imaš, samo za ovu vjeru. Zbog čega? Pa zato što osjećaš i dobijaš plov od koga? Od gospodara te barke od dava. Pa kad dadneš Marku, kad bratu nazoveš selam, jel, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, širite selam, volit ćete se. selamu alaikum, braćo moja. Wallahi, to je to. To su ti plodovi. Da se volimo, iako se nikad nismo videli. Da se volimo, a ne znamo svoje lične karte. Da se ne volimo, a ne znamo svoju prošlost ali ovu prošlost koju Allah te bareke od teala svakom robu, bez obzira šta da si radi u džajlijetu, uzvišeni čeka i moli, u stvari čeka, ko će ga zamoliti da mu to oprsti. Nema grijeha, braćo moja i sestra, ne postoji, a to su oni plodovi imana koje moramo kupiti. Teško robu Allahu, vallaha i teško ono ko nikad nije osjetio namaz, teško ono ko nije osjetio plod ovo, ove blagodati imana koje mu nudi Islam. Braćo moja, to su bankrati. To su ti koji dolaze na sudni dan, nemaju ništa. Prazan govor, šuplja priča, psovke, vrijeđanja, ova je onakav, ona je ovdje, zašto nije sa mnom? Nemoj se, brate, o tome više nikad brinu. Nema više potrebe, nije nije imalo. Zar je došlo dotle da se mora crtati šta je džemar? Zar prože i neće da nazove sela meni i čeka da vidi zna on mene odmeku ili ne zna. La hawla wala kuvvete illa billah. Braćo, ovo je žalost. Budi ti prvi. Nazovi ti sela. Zašto? Opet ćeš biti bolji. Ko kaže poslani se vama ne sebi. Ko prvi nazove. Zarađuj sebi milost koju uzvišili i daje samo kome on hoće. Alhamdulillahi rabbil alemin. Hvala Allahu na svijetlu Pa i kad se ugasi, mi opet vidimo, jel da? I opet osjetimo jedan drugom. Hvala Allahu na svim nimetima kojima nas obskrbljuje. On daje robovima šta hoće i uzima i čini šta hoće. Gospodar naš, mi smo tobom time zadovoljni. Milost Allah te bareke od dala. A ovo je, hvala Allahu, ništa ne vidim, nego jedino. Ne moramo se ni vidit, a da bi se volili. Wallahi ne moramo se vidjeti, ali ćemo jedan drugog sigurno osjetiti. Allah te bareke wa ta'ala šalje poslanika sallallahu alaihi wa sallam nama I objašnjava nam u jednom ajetu između ostalo, kaže uzvišeni وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّمَنِينَ A tebe smo poslali Muhammede samo kao milost svjetovima. gledajte, ko može odbiti milost gospodara Tebare Kavatava? Nama je došao poslanik Islama, više braćo i sestre poslanika nema. Ko je onda garant da se čuva Risana Muhammeda s.a.v. vi? Vi tako mi Allaha, onda nemojte tu milost bazati i mijenjati za zavudu. Jer ona je milost A kako ćeš osjetiti milost gospodara te bare od dava, ako njegovu milost subhanala uzmeš i baciš? Pa ti bacaš milost Allahom. Muhammed sallallahu s.a.v. dolazi kao milost da ne živimo više kao stoke, da se ne bi svađali, da jedan drugog ne bi napadali, da jedan drugom ne bi ružne riječi govorili. Dolazi nam kao milost da nam pokaže kako se obožava gospodar Tebare Krvotala, da nam kaže ko nam je Bog, kako se on zove i da ga opiše na način kako je dozvoljeno sa njegovim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima. Pitam sebe i vas, da li vrijedi odbijati ove milosti? A pogledajte, kaže Allah Tebare Krvotala, kolika je njegova milost. Jedan od šehova izašao Kaže, kada sam izašao, ugledao sam kako majka svog dječaka tuče i udara i stjerava ga iz kuće. I ja gledam, ona mu, kako ga udara, kaže, izlazi sine, ti si neposlušan, izlazi iz kuće. I kaže, še i dalje, alalite, pa kaže, promatrao sam dječaka sa strane, dječak je išao nekih par koraka, koraka napred ili nazad, ne zna kuda krene, pa kaže, pa kuću, ovo je moja kuća. I vrati se, kaže, vidio sam malo dječaka kako se vrati, položi svoju glavu na vrata iz kojih ga je majka istirala, stavi glavu na prag i tako je zaspog. Pa kaže, še, alhamdulillah, pratio sam, kaže, dalje. I kaže, nakon izvješnog vremena, izlazi majka tog dječaka i gleda mali spava na pragu. O, sine moj, pa što si mi ne poslušao? Ne bih to uradila nikad da da mi nisi bilo neposlušan. Pa ga uzima maj kao krilo, ne može da izdrži. To je njegovo djete, njesto djete. Pa ga ljubi i tepalo. Nemoj sine, zašto si uradio da majka svoju milost mora prekaznovim činom? I uvodi ga u kuću. Braćo moja, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Allah je milostivi prema svome robu od roditelja prema svome djeli. Allah je milostivi. Šta je ta milost? Malo prije smo rekli, sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Niko od nas, ako imamo planeta, neće basati, mijenjati dro, dobro za zlo. Zašto basati milost? Jer kad izgubiš milost, braćo moja, uvjet da bi ti bio upućen, i ja, i svi mi, uvjet je, uvjet, braćo, da, slijedi, da slijediš njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je šart za uputu. Sve drugo što budeš slijedio u je mjeri ti si skrenuo, gubiš šta? Gubiš uput. Jer da bi bio upućen, uslov je ko? Sunat poslanike sa Allahom ili sada. A kad ovo kod sebe središ i što bi rekli implementiraš kod sebe, onda ćeš dobiti šta? Milo svog gospodara. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti. Ja vam kažem, Ako budete slijedili, budemo slijedili Allahovog miljenika, posljednijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, dobit ćemo milost svoga gospodara. Pa će ova naša sjela koju se sad vidimo ovdje na Dunjalku, tu smo, gledamo se. Sutra će možda neko od nas ići svome gospodaru. Neko prečito, ali sig sigurno svi, ono ne znam daj kad umelo. Svako živo biće na zemlji će smrt okusiti. Svako od nas čeka kabom ova sjena što se sad vidimo i jesu upravo to za što molimo gospodara da ovako zajedno sjedimo u džanetu i da više ne poželimo kaže ja sam poželio da vidim svog brata u Bosni ili ja kažem poželio sam braću u Prizrenu u Makedoniji u Albaniji u Srnoj gori poželio sam svoje braće zbog čega vallaj, milac i drugo osim što nas je spojio taj din. Ni radi će drugo. A šta dobijamo kad zavolimo jedan drugu? Hoćete li da vam kaže? Reći ću vam, braćo. Kada zavolite jedan drugu, samo radi onoga koji vas je stvorio i spojio radi te ljubavi, radi iste afide, istog imana, zaradit ćete šta? Ljubav svoga gospodara. I zaradit ćete šta? Hvala! sudnjega dana. Hlad sudnjega dana, braćo moja, slušajte dobro. Dvojica koja su se voljela u ime Allah, te bare krvotala, zarađuju hlad gospodara na sudnjem danu. Nema ga ko ne voli ovdje hladovinu, ne postoji. A kad se govori o hladovini na sudnjem danu, to nisu male stvari. Svako će gledat kud da se okrije. Svako će svom menhađu otići. Svako će u svoj pravac, u svoj sobstav. Jer na da danu ne imamo više šanse, braćo i sestre, za objedinjenje. Ovdje smo, vidimo se, radimo zajedno. Tebi je vađen kao sam pojedinac da umreš kao musliman. A kao džemac se pomažimo zajedno da to ostvarimo. I da, šta? Uspostavimo Allaha u riješ na zemlju. Pa da ljudi vide i da osjete šta je to ima i šta je ljepota islama da on kad te pogleda, nemoj da na tebi vidi da se smiješ, a da to bude osmije čovjeka koji ima 20.000 eura kod sebe. Kad te vidi čovjek, mora na tebi odmah prepoznat tragove teuhida, imana i ibadeta na tebi. Da kaže, onaj čovjek nije vaša crna Ono je kod njega istina. Ono što on nosi, ja sam našao u knjigama, I neću sebi dozvoliti luksus da me neko vodi ovamo ili onamo. Ne. Pogotovo u vremenima kojima sad živimo. I hvala Allahu na njima. Hvala Allahu na njima. Zašto? Zato što iskušenja jednima povećavaju da deređe u džernetu kada ih prelaze, a jednim odustaju i ostavljaju. Ne možeš na sudnjem danu reći, bojao sam se pere, strah me bilo i oze, ovaj mi ono, onaj mi ono, ne možeš. Ne možeš, brate. Svi mi žudimo da nam je da uđemo u džene bez polaganja računa. Nema da ko ne bi volio da uđe, da ga ništa ne pite. Na nama je da tražimo koje su to formule, koji su to menheđi, jel da, po navodnim znacima, koji je to pravac koji vodi da uđe bez polaganja računa? Pa me Allah obuče u odjeću imana. Kako še kaže malo prije, Rejan, postavači, ulazite. Ulazite, čekaju vas meleci, nema više belaja, nema više iskušenja, nema više dugovanja, nema više ovih, svih blagodati kada u utara, Allah molim da nas uvede u džene bez polavljeni računa. Kada uđemo i sjednemo, tamo nećemo poželjeti jedan drugog. Zbog čega? U smislu, zato što nema više pasoša, nema više ukidanja viza, nema više ti možeš, ti ne možeš. Ja sad odo, hoću da vidim Omera, radi Allah Hoću, ja sam ga volio. Sedam alaikum omena, dođi mama te nešto pita. Je tako? Hoću da vidim poslanika, da vidim, mi smo tebe slijedili, evo nas. Još na hamdu. Molim Allah da se nikad ne doživi, da nas meneci udaraju bićevima sa hamda. Molim Allah da nas pomogne, da istrajemo na menedžu njegov slike sa lomom Pa kad uđemo u šalom talom džene, tamo kažeš, sjećaš li se, sjećam nešta, Tako će siromasi govoriti i oni koji su bili slušavani, se osjetili ne, ništa, ali jako nije bilo. Ništa, zbog čega? Od blagodati dženeta koji su dobili. A gledajte, pijemo noćas vodu, jedemo meso, jedemo grožje, jedemo lubenice, jedemo banane, limun. Pogledajte dokaze gospodara Tebara Kevotara. Koji je stvorio? Allah Tebara Kevotara. Za ti da ne vjeruješ da imaju plodove u džene, to jedeš ovdje plodove. Kako si bezobziran, kako si nemaran, kako ne vidiš, ne vidiš, ne, ne, ne vjeruješ da će biti mlijeko, vino, koga glava ne boli, pa kad tamo sjednemo, daj nam, jada, poslužite nas ovdje vino. Ja ću litar onaj dva, daj nam grožaj pečenja, nema više belaja, nema više nezadovoljstva sestra ili žena od tebe, neću s tobom da živim, što si pustio bradu, vidiš, sve se diglo oko nas, šta ćemo, ne mogu djete ljuda, šta šta ćemo? Kaži joj, pa žena je ostala u stotinu puta gore situacije od tebe, sama, pa kad pita Ibrahima ali sram, kaže, je to ono naredio, kaže, jes, gotovo, završeno. Meni je Allah naredio da budem pastir u svojoj kući, Allah mi naređuje da moram urediti stanje u svojoj kući, u svom džematu. Ja možda ne bi ni radio, jer mi je teško, ali ja to moram. Moram, Allah mi naređuje, ako nećeš, možeš ići. Ali kad dođeš kod murije, ona ti neće ni na što dovoljiti. Kako si, pa ti kažeš voditi vaš. <laughs> Jel ne? Šapar jedan drugim. Allah molim da nas uvede u džemata. Pa braćo moja, jedan od živi džemata, to su desetorca koji nam obeća džemata. Jada, ovo je prvo pitanje poslije krizi, na krizi. Pa eto, poslije mora sjetiti sjetiti. Da nam bi, ne mora sve leta po jedno, stava komisija za fetve tu. pa kad išava u pravo, uđem u džemata ta zadovoljstva, te blagodati, ni sa čim, ni sa čim, što je ovdje kao iskušenje, ne smije dozvoliti sebi rok da izgubiš. Ni sa čim. Jer su iskušenja neminovnosti. Iskušenja, braće i sestre, su nešto od čega ne možeš pobjeći. Ako budeš pokušao da bježiš od iskušenja, e afir fitne ti sekundu, sad si iskušenje pao. Jesi tako mi onoga u čioj ruci moja duša bježanje od iskušenja, jer ko je vlasnik iskušenja? Ustav stavu, ali flamin, hasime masu, ej jutro koje je pulu, ame nam je ulaj vteru. Šta je vama, kaže uzvišeni? Zar vi mislite? U suri na tribut, jedan kaže uzvišeni, u obliku čuđenja se obraća, ali ovdje došlo ljudima, ne samo nam, svima. Zar vi mislite da ćete reći amena, da vjerujete, da ne budete iskušani? Šta je vama? Zar mislite? I zar mislimo da se ovako ulazi u džene, samo sješćemo, ješćemo, pićemo, svima dobro. Mora, braćo, mora neko završiti, ovako, neko, onako. I gledaj, i za kraj, za kraj, braćo i sestre, sve ovo je blagodati u dženetu, kada budemo vidjeli, inšava, naše poslanike, sallallahu se, lice u lice, face to face, ovo je naš poslanik, Allah, vakfer, odi da te zagrlim, sallallahu Nema opiranja. Evo Omera, evo ih desetorica. Živi džemal. Eto vam džemal. A posljedno pita, šta je džemal? Reci to su ona desetorica. Živi, običan džene. Evo ih u dženetu su. To je džemal. Pa kako su oni radili? Evo sad ćemo pitati. Evo Bekle, kako je kod tebe džemata otvorimo knjige? Vidi, a zato zrbe džene. Omer je u tebe? Tako. Jel da? Imate primjer živi džemal. Tvoju dženetu desetorca kojima je zagaratovan džemat. To je džemat poslanika sallallahu alaihi sallam. Uzor. Uzor za nas. Pa ko hoće da sjedi sa društvom kojim, koje je mjerilo i kompetentno u prakticiranju sudeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam i koje je istrajalo, sa njih će sjeti džemat. Ako si slijedio ovu generaciju muslimana, a to su njegove asabi koje je on volio, ne samo koji voli gospodar te bare kod tala, radi Allah onom radnom. Allah zadovolja njima i oni njime. A sahabima, eto vam desetorce džem, džemata. Pa ako hoćeš da sjediš sa njima, trebaš samo da odeš jednu diskoteku, neku čitav mu, samo džuskaj. Pa, nemoj klanjati nikako. Možeš raditi šta hoćeš. I na kraju, da ti neko dobro zakači deset ili stotinu eura, gdje ti meni samo tipla da ja uđe, ne može se da uđe. Ne može. Omer ibn Hatab, dženetija o kojoj vam govorim, ako ga volimo, je ušao i ulazi zbodenje, zbodenje s leđa. Prokrvali. I nikad nisu misli da je dovoljno to što rade za islam. Čak i na umrlu. Omer ibn Hatab umire, kaže mu, a to je na basra, da on kaže, Omer, pa raduju se tebi, dženet obećan. Omer plaće, ne plaće, u stvari krvari, I ono mlijeko kako se napio, mlijeko izlazi na ranu. Ko je bio u ratu, znaš šta to znači. Arterije su gotove, srce prestaje. I on mu kaže, raduj se omene, tebi je džene to obećane. Znate šta kaže ono? Kaže ono, otim ja znam da nije još pod takvim uslovom kojim je Allah naredio, a ja nisam više. Dženetlija razmišlja o djelima i na unogu. Ako hoćemo da budemo sa njima, budemo ako hoćemo da se družimo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, budemo izvolimo. Niko nas sami sebi bira. Sam sebi bira društvo. A ako hoćeš i ako hoćemo da pomru svega, ništa Allah utala, a molim Allah da budemo jedni od ti, budemo sjedili jednog peka, jednog dana u džennetu, za sofrom zajedno, kada naš gospodar ukaže se, da vidimo njegovo plemenito lice, tako mi je Allah ništa draže, rogu neće biti od toga. Zamislite da vidimo onoga kome smo robovali ovdje. Pa će se odmah poletiti, jel da, se klanja, da se učini sežda, ne treba, ne treba. To je trebalo na njavu. Zato braću i sestu, savjetujem sebi vas. Učimo što više, radimo što više, klonite se bespotrebni, bespotrebni razvoj. Klonite se prepucavanje, varanja, prepucavanja, ništa nema koristi osim šeta. Ova je naka, ova je naka, pustite to kraj. Hajmo rad, uvatimo se dobro knjiga, uvatimo se dobro naše učenja, rada za Allah vjeru, da radimo koliko pričamo Allahu Ekber. Allahu Ekber, gdje bi nama bio kraj? Gdje bi nama bio kraj? Nemojte da se gledamo preko mišana ovo. Ona ono pogleda kada koji ili on ne žele, ovdje ili ovdje. Ti prvi nazovi se nam ne moram. Ajmo makar, subhanallah. Pa nemojmo u Ramazanu, Allahu akbar. Isto kada su nekima tek šetali pušteni, a ne svezani. Pa je svezan, pa šta ti je, subhanallah? Ne smijemo tako raditi. Ne smijemo, braću moja, tako raditi. Srca moraju biti otvorena. Zašto? Ti si onaj koji pozivaš poslaniku sallallahu sallam. To Tvoje srce mora biti otvoreno. I uvijek ruka mora biti spremna. Ako on pruži prst, ti ruku odmah. Brati, ja se, da se pomirimo. Šta da se pomirimo? Ženo, koji te... Sunet je daj, vali sela. Ženo, koji te hoće, bro, da se izmirimo? Ti diži ruke, grga. Sigurno je to uvijek, nemo da se svali. Molim Allah, te vare, te motala, da braću koja se večeras potrudila da nas, da nas posluži iftarom, da ih zato odbila tu nakladu. Molim Allah, uzvišenom, da nam u ovom mjesecu Ramazanu oprosti sve grije koje smo vam počeli. Molim Allah te barake wa ta'ala da nam pomiri, pomiri rad za Islam, da nam poveća želju za ibadetom, da nam pomiri Kur'an i sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Molim Allah te barake wa ta'ala da nam oprosti grije koje smo počinili svjesno i nesvjesno. تروي الورى من نبعها الرقراق تروي الورى من نبعها الرقراق Svi putevi će biti zatrpani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.fazomislama.com www Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Soba Put Vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ma fil muqamili di wa di min rahatin fada'il autana wa المغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Ти путеви će biti zatim ostaje samo put vjernika.